قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين خطبة دولة موجودة مهمة ديو ابن سينين رحمه الله الأنصاري أبو بكر اون on sözün بلا böyle biraz dayanmıştık hutbede. ابن i رحمه الله Məhəmməd ibn Sirin o, böyük tabinlərdən biri idi. Böyük tabinlərdən biri idi və 30 dənə sahabini görmüşdü. Tabii ki, tabin o adamdır ki, sahabini görüb. İman gətirib, iman gətirib sahabini görüb və o cürdə ölüb. Tabin odur. Və xüsusən də Ənəs ibn Malikin və həmçinin Əbu Hureyranın yanında çox olub. Yəni İbn Sina rahimehullah seçilib müəyyən mövqeyi ilə, xüsusən bidət əhlinə mövqeyi ilə. Bidət əhli barədə İbn-i Sirin rahiməhullah aydın olub yolu və sərt olub. Və hətta onun yanına iki nəfər gəlir, deyirlər ki, istəyirik sənə bir hədis deyək. Və görsən ki, xavariclərdən onlar, harurlərdən. Deyir ki, istəmirəm işitim o hədisi. Sonra deyirlər, yaxşı, onda bir ayə deyək. Deyir, heç ayə də demeyin mənə. Deyir, ya siz duracaqsınız, ya da mən durub tərk edəcəm məclisi. Və təbii ki, onlar ikisi durur, gedir və sonra yanındakilər deyirlər ki, bəs ayə deyər, deyərdilər də qoy. İbn-i Sirin Rahimullah deyir ki, Məhəmməd İbn-i Sirin, bəs qorxdum, təhrif eləyərlər, başqa məna verərlər və qəlbimə nəsə düşər. Yəni, ona görə dedim ki, heç ayə də deməyin mənə. Yəni, bu onu göstərir ki, bidət əhli barədə mövqeyi necə olmalıdır? Bidət əhli qulaq asmaq, onlarla oturmaq. Çünki e, bu məsələ zəifliyib, təbii, zəifliyib və bidət əhli girib aramıza. Bidət əhli girib aramıza və görürsən ki, e, sələflərin arasında biraz e, çaşqınlıq yaranır artıq sələflərdən özləri çaşırlar. Məsələn, tezə bir dənə söz çıxıb ki, əqidədə sələfidir, lakin minhəcdə ixvan. Yəni, minhəc ixvandır. Minhəc bir üslə, minhəc üslub. Üslub hansı ki, əqidə, hələ yəni minhəcdə əqidədəndir. Minhəclə əqidə ayrı ola bilməz. Çünki, necə yəni, əqidə sələfidir, minhəc ixvan. Bu tamamən bir-birinə zid olan bir yollardır. Elə deyil, qardaşlar. İxvanlıq nə vaxtdan, yəni sələfiliyə yaxın olub. Ona görə minhəc də əqidədir, bural ayrılmazdır. Adam əgər iddia eləyirsə, mən əqidəm sələfidir, onun minhəci də sələfi minhəci olmalıdır, üslubu. Yoxsa sələfi sayılmır. Ona görə bunlar hamısı, qardaşlar, ciddi məsələlərdir. Özünüz də görürsünüz ki, bu gün e, birətçilər sallar araya və cürbəcür bəhanələrlə cürbəcür bəhanələrlə və biz görürük ki, sələflərin mövqeyi isə bidət barədə, bidətçilər barədə oxuyanda çox sərt idi, xüsusən Məhəmməd ibn Sinin rahimehullah. Və nə üçün bidətçiyə yaxınlaşmaq düzgün deyil? Çünki bidətçiyə yaxınlaşanda bidətə artıq o sərtlik zəifləyir. Bidətə qarşı olan sərtlik zəifləyir. Və o da qapı açmaqdır bidətə. Bidətin çoxalmağına. Həmçinin də bidətçilərə qarşı e, olan e, mövqeyi də zəifləməyi, bidətçilər arasında e, oturmaqla bidətçilə arada mehribansılıq yanılır. Və bu da nə deməkdir? Bidətə özün qarışmağı, və ya bidətə susmağı. Bidətə susmağı. Və həmçin, qardaşlar, bu cəmatı da azdırmaqdır. Cəmatı da azdırmaqdır. Əgər bizim bidətçilər barədə mövqeyimiz aydın olmasa, onda cəmat da çaşacaq. Cəmat da çaşacaq və bu başlanğıcdır. Və həmçinin də yaddan çıxarmaq lazım deyildi ki, bidət, bir dənə bidət gəldikdə bir dənə sünnə gedir. Bir dənə bidət gəldikdə bir dənə sünnə gedir. Ona görə yəni, qardaşlar mövqey barədə, minhəc barədə sərt olmadılar, aydın olmadılar. Daha indi kimsə qalstuk geyib, yaxşı olandı və ya kimsə İslam üçün neyinib? Yəni, ola bilər insan İslam üçün nəsə eləsin. Rəhəməkallah. Lakin o demək deyil ki, o artıq əladır. Yəni, bizdə meyar nədir? Əsas ölçü əqidə. Biz insanı əqidə ilə ölçürük və deyirik, bu əqidə, bu insanı qulaq asma olar, yoxsa yox. Onun gözəl qalsın taxmağına və ya pul olmağına və ya tutaq ki, İslam üçün neyinib, onunla, onunla götürmürük biz. Aydın o yoldaşlar, bu ixvan yoludur. Əslində, ixvanlıq təbliğ olunur indi, qardaşdan arasında. Ona görə biraz ehtiyatlı olun belə məsələlərdə və dəvət, sələfin əqidəsi, sələfin minhəci hər şeydən üstün olmalıdır bizim üçün və dəvətin maraqları öz maraqlarımızdan üstün olmalıdır və bizim üçün əsas budur. Ona görə Məhəmməd ibn Sinin rahimullah elə belə zikr olunmur. Çünki əgər adam, əgər tabinlər, hələ sahabələri görən, görənlərin yanında, ətrafında yaşayan deyir ki, bu elm sizin dinimizdir və baxın kimdən götürürsünüz, yəni, məşhur sözü budur. Elm sizin dinimizdir, baxın kimdən götürürsünüz. Ona görə İmam Muslim, rahiməhullah, müqəddimədə Məhəmməd ibn Sininin sözünü gətirir. Bu elm sizin dininizdir, baxın kimdən götürürsünüz. Ona görə insan birinci elmi alimdən götürməlidir. Yəni, cahildən götürmək olmaz. Allah subhanət hala buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikrin kuntum lə tə'ləmun. Bilmədiyi şeyləri zikrəndən soruşun. Zikrəndən, yəni alimlərdən. Alimlərdən. Deməli, o ayə mənası odur ki, alim olmayandan soruşma. Elm olmayandan soruşma. Və alim də gələk Rabbani alimlərdən. Alim də baxmaq lazımdır. Yoxsa hər firqədə, hətta sufilərdə də alim var. Ola bilər Quranı əzbər bilsin, kitab-ı siddən əzbər bilsin, qrammatikanı, ərəb dilinə əzbər bilsin, nə bilim, çox şey əzbər bilsin. Lakin əqidə xarabdır. Yəni, biz adamın əqidəsi ilə yanaşaraq qiymət veririk. Onlar qulaq asmaq olmaz. Aydın qardaşlar. Ona görə bax, belə məsələlər Məhəmməd ibn Sinin sözü əgər o vaxtı hələm deyilibsə, o vaxtı deyilibsə, 110-da vəfat edib. Hicrətin 110-cu ilində, 31-də dünyasının e, həyatı gəlib, doğulub. 110-da vəfat edib, rahiməhullah. Əgər o vaxt deyibsə, təsəvvürən indi biz necə gərək ehtiyatda olaq? Bu elm sizin dininizdir. Baxın, bunu kimdən götürürsünüz? Çünki sənin üçün nədir mənim üçün? Əsas din. Çünki bu dinlə qiyamət günü haqq olacaq. Bu dinə görə. Ona görə Allah subhanətə alə qiyamət gününün adlarından biri buyurub ki, dindir. Məliki yommid din. Din gününün patşahı, din gününün maliki. Nə üçün? Çünki o gün ancaq din fayda verəcək insana. Mal fayda verməyəcək, vəzifə fayda verməyəcək, dost fayda verməyəcək, heç nə. Ona görə insan əqidəni əgər bir adamdan götürürsə, bu adam salamat olmalıdır. Hər cəhətdən. Aydın qardaşlar, onu göstərir ki, hər adamdan soruşmazlar. Hər adamdan soruşmazlar elmi. Elm odur ki, insan oxuyub, fəhmi artıb. Ola bilər, biri əzbər bilir Quranı. O demək deyil, o alim alimdir. Yəni, biz elmi əzbərlə qiymət vermirik, biz elmi fəhmlə qiymət veririk, başa düşməklə. Yəni, elm başa düşməkdir. Elm əzbərləmək deyil. Ola bilər, insan əzbər olsa olsun, hər şey əzbərləsin. Hifsi yaxşı da əzbərləyir. Lakin o demək deyil, hələm alimdir. Böyle görürsən sözləri əzbərləyib belə, filan kəs belədir, filan kəs. Deyirsən, şərh elə bunu sələfin yoluna uyğun, görsən eləyə bilmir, qarışdırır tökür. Çünki fəhəm yoxdur. Başa düşmür belə. Elmdə, qardaşlar, elm, o elm düzgündür ki, hansı ki, əsası Quran və sünnədir və sələfin fəhmi. Yoxsa elmlər çoxdur. Görürsən, biri deyir, mənim əsasım Qurandır, lakin sünnə yoxdur. Biri deyir, mənim deyir, Quran sünnə, Lakin sünnə qarışıqdır, uydurma hədislər, əfsanələr sünnə olub bunun üçün. Biri Quran sünnə var, lakin sələf fəhmi yoxdur. Yox, elm, Quran, sünnə və sələfin fəhmi. Və elm odur. Ona görə alimlər də elmi tərifləyəndə, yəni şəri elmi. Təbii ki, İbn-i Sirin, Rahimullah, Muhammed İbn-i Sirinin sözü şəri elmdə aiddir, şəriət elminə. Bu elm sizin dininizdir, baxın kimdən götürürsünüz. Bu elm sizin dininizdir, baxın sizin kimdən götürürsünüz? Burada şəriət elmidir. Ona görə şəriət elmi əsasın olmalıdır Quran, sünnə və sələfin fəhmi. O elm onda saləcək. E, yoxsa kimsə bu üslubla gəlmir, elm sayılmır. Ona görə İmam Şafi, rahiməhullah, öz divanında, şeirlərin birində bu barədə deyir ki, Əl-elmu mə kənə fihi qalə həddəsənə elm odur ki, ötürücünə, yəni ötür, ötürənlərlə deyilə. Yəni həddə sənə filan kəs belə dedi, filan kəs dedi, dedi, dedi, gəldi hədsin özünə. Yəni sənədlə. Elm onda güclü olur. Sonra buyurur ki, "Və ma siva zalik vasvasi şeyatin." Bundan savayı nə varsa, o şeytanın vəsvəsəsidir. Rahimehullah, əleyhissalam. Elm əgər Quran sünnəyə və sələfin fəhminə şəriət elmi istinad olunmursa, o şeytanın vəsvəsəsidir. Aydın qardaşlar, ona görə bunlar məsələlər ciddidir. Belə məsələləri zəifləmək olmaz. Aydındır, bu şeytanı qapı açmaqdır, başqa mövqeyə geçsək. Bidətə qapı açmaqdır və bidətçilər öz aramıza salmaqdır. Bunlar da yaxşı nəticələr vermir. Yaxşı nəticələr vermir. Ona görə elm hər adamdan götürməzlər. Elm baxmaq lazımdır. Salamat adam ola. Hər cəhətdən. Ona görə İmam Malik, rahiməhullah, deyir ki, mən elmə danışmadım, hətta elmdən danışmadım, hətta Mədinədə 70 dənə alim şahid olmayınca ki, mənim elmim var. O vaxt belə idi. O vaxt belə idi. İndi isə Kifayət bir internet saytını girəsən, iki dənə məqalə oxuyub, düşür cəmatın, hər şey qalsın qırağı, başlayır hökum verməyə. Və bu da təhlükə, bu özünə pis eləyir. Hə, balacadır. Və Peyğəmbər salısən deyir ki, qiyamətin əlamətlərindən də biri odur ki, elm balacaların yanında öyrənəcəklər. İbn-i Mübarək deyir ki, balacalar burada gedir bidət əli, yəni alimlərdən deyib ki, balacalar yəni yaşda başda da. Aydındır, yadışlar. Ona görə belə məsələ ağır məsələlərdir. Mən danışan mövzu ağır mövzudur. Yəni, o belə qardaşlar elə belə rahat gəlsin desin. Yəni, nə, nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq? Gəlib qəbri şey eləyir də, tavaf eləyir, nə olacaq? Sən onlar deyir də, deyəndə belə olmaz. Deyir, nə olacaq, qəbri gəlib pis əməldir. Zikr eləyir də, nə olacaq? Qoy ölçün min dənə gündə. Yox, yox. Biz eləməliyik. Peyğəmbər salsın necə eləyib o cür? Nə olacaq? Yox. Nə olacaq? Yox. Ona görə bir Masud radiyallahu anhuma girəndə İraqda meçidə gördü ki, dəstə-dəstə meçiddə bölünüb zikirlirlər, inkar elədi. İnkar elədi. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər salsın vaxtında biz belə eləmirdik, deyir. Peyğəmbər salsın vaxtında biz belə eləmirdik. Nə olsun zikirdir? Zikirdə dini məsələ gedək Quran, sünnə və sələfi fəhminə uyğun olmalıdır. Və onda elm o sayılacaq, onda o haqdır. Əks halda o elm deyil, şeytan vəsvəsəsidir və batildir. Ona görə Peyyambər salsın buyurub ki, kim bizə, bizdən sonra bizim dinimizə nəsə artıracaqsa, bizdən deyil, rədd olunur. Kim bizə dinə nəsə artıracaqsa bizdən sonra rədd olunur. Bəli, səhidir. Və bu qədər qardaşlar, hə, bu demək olar ki, xütbənin xülasəsi idi. Hə, lakin mövzu mühüm idi, ona görə e, elə məsləhət oldu, elə sizə də danışdım biraz. Belə suallar varsa verin. O demək də elə hər şey biləm, ancaq bilməsəm öyrənim deyəcəm hə. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين